بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Bugün kimden bahsedeceğiz? Hangi adamdan bahsedeceğiz? Birisinin hakkında ya da ondan bahsedeceğiz. Bu insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ikinci kişi oluyor İslam'da. Onun ibadetine sorarsan neler neler duyarsın ibadetinden. Onun ilmini sorarsan anlat. Ne kadar anlatırsan bitiremezsin. Onun ilmini, hayatını nasıl yaşadığı ilm içinde. Allah'tan korkmasını sorarsan, yeter gözyaşlarını anlatırsan. O insanı bilsin diye yeterdir. <clears throat> Hakka ittiba etmesini sorarsan, Faruk olduğunu bilmen yeterdir. Adaletini sorarsan, o adalet müzesi, ona adaletin terazisini dersen belki abartmıyorsun. Bütün halifeleri ondan sonra ve sultanları yordu. Hangi şeyde yordu? Onu örnek alacaklarsa, ittiba edeceklerse, onun gibi yaşamak isterlerse yaşamay yaşamayacaklar onun gibi. Cihadını sorarsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün çıktığı savaşlara hep onunla beraberdi. Hiçbir tanesini bırakmadı. Onun aklını ve hikmetini sorarsan bir tek Ömer bin Hattab dersen yeter. Kaç vali seçti, memleketlere gönderdi. Hepsi en salih insan çıktı. Çok takvalı insan çıktı. Hepsi dürüst çıktı. O Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete müjdeledi. Bir kereden fazla onu söyledi ona. Ömer'in hayatını insan dinleyecekse böyle derslerde vakit yetmezdir ona. Ne kadar anlatılırsa onun hayatına, hayatının hakkında insan çok az bir şey belki anlatabilir. Ömer bin Hattab bir okuldur. Ondan ne kadar öğrenirsek daha fazla dersler alabiliriz hayatından. Ömer İbnül Hattab en iyi okuldan diplomasını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okulundan. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşamaya çalışıyordu. Çok rivayetler de okunduğu zaman okuyoruz Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve Ebu Bekir ve Ömer yanındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı Ebu Bekir'le ve Ömer'le. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı Ebu Bekir ve Ömer'le. Devamlı onunla, onunla beraberdi. Ondan çok öğrendiler. Hem de ne öğrendiyse tatbik ediyordular. O Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh bir yola çıkarsa şeytanlar kaçıyordu başka yollara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ona söyledi. Ma seleke ibnul hattabi feccen illa seleke şeytanu feccen gayrah. Ömer ibnül Hattab bir yola giderse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor şeytanlar başka yolları seçerler. Sahabe kiram zayıf olanları Kabe'nin yanında Ömer ibnül Hattab Müslüman olmadan önce hiçbir namaz kılamadılar orada. Ömer bin Hattab İslam'a girdikten sonra onlar artık Kabe'nin yanında namazı kılmaya başlayabildiler. Ömer bin Hattab 5 sene kaldı. Resulullah Aleyhisselam tebliğ ettikten sonra 5 sene şirk üzerinde yaşadı. Ondan sonra Müslüman oldu. Ne zaman Müslüman oldu ondan sonra davetin yönü değişti. Ömer bin Hattab İslami ile davetin yönünü değiştirdi. Vefatı ile bir kapı kapandı, bir kapı düştü, bir kapı kırıldı diyebiliriz. Şu kapı fitnelerin önünde kapalıydı. Ömer İbnül Hattab şu kapı kırılınca fitneler başladı. İlk kıymetli Müslümanın kanı döküldü. Ondan sonra Osman bin Affan radıyallahu an ondan sonra fitneler döküldü Müslümanlara. Bu zamana kadar bitmedi. Ömer bin Hattab İslam'dan önce çok fasihti. Arapçası mükemmeldi. Şiir söylüyordu. Çok zekiydi. Çok güçlüydü. Küçüklüğünden beri en çok sevdiği oyun çocuklarda dövüşmek, güreşi yapmak. Böyle oyunları seviyorduk. Küçüklüğünden böyle büyüdü. Ömer bin Hattab atlıydı. Ömer bin Hattab ne konuşulursa Ömer bin Hattab'ın hakkında daha büyüktü. Daha kıymetliydi. Beş sene yaşadı İslam'a girinceye kadar şiddetiyle bazen Müslümanların Müslümanlara karşı çok şiddetliydi. Ama bazen kalbi çok yumuşak oluyor. Dersin Müslüman olacak, olacak. Sonra bakıyorsun yine dönüyor onun yoluna. Habeşe hicretinde bir kadın Um Abdullah adıydı. Çıktı Müslümanlarla beraber, sahabelerle beraber hicret etmeye. Ömer bin Hattab onu gördü Medine'nin atraflarında çıkarken, Mekke'nin atraflarında çıkarken. Ona dedi ey umm Umar nereye gidiyorsun? Dedi Habeşe'ye gidiyorum. Soruyor neden? Dedi Allah'a ibadet etmek istiyoruz. Bize çok eziyet ettiniz. Diyor biz mi eziyet ettik? Evet dedi. Ellerini kaldırdı ona dua etti. Dedi Allah ona yardımcı olsun. Ömer bin Hattab ona dua ediyor. Allah ona yardımcı olsun. Ömer bin Hattab şirkin üzerinde o kadın hicret ediyor sahabelerle ibadet etmeye. O zaman da kalbi çok yumuşaktı. Onun için öyle düşünüyordu. Bir günde şu beş sene geçtikten sonra çok kızgındı. Bir kararını aldı gidecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürecek. Bu hikayeden artık kurtulacak ve Kureyş'i kurtaracak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kılıcını aldı, beline astı, gidiyordu. Bir tanesini gördü Nuaym İbni Abdullah. Ona geldi dedi Muhammed nerede? Sallallahu aleyhi ve sellem. O da dedi Muhammed'den ne istiyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ömerül Hattab ona baktı. Dedi sen de mi küfrettin? Tabi kimse Müslüman olursa o zaman da diyorlar ona kafir. Çünkü putlara ibadet etmiyor. Döndü. Put, putların ibadetlerinden başka dine. Çıktı. Onların dininden, inancından. Ömer bin ona diyor, sen de mi küfür ettin? O da cevap vermedi. Dedi sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünmeden önce git evine bak, akrabalarına bak. Dedi kim? Dedi Fatıma kız kardeşin. Tabi o onu uzaklaştırmak istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bir tek Fatıma'yı buldu, başkasını bulamadı. Git ona. O zaman da Ömer bin kız kardeşi Müslüman olmuştu kocasıyla. Bunu duyunca diyor doğru mu söylüyorsun? Diyor evet. Git bak. Ömer Hattab yönünü çevirdi. Gitti Fatime'nin evine. Onun evine varınca kızgın geliyor dışarıdan bağırıyor girmeden önce. Bir sahabi ufaktı, zayıftı, Hıbbab bin Eret adı. 17 yaşındaydı. Onlara Kur'an-ı Kerim okutuyordu, öğretiyordu evde. Ömer bin Hattab'ın sesini duyunca hemen kaçtı, saklandı. Ömer Hattab girdi hemen kız kardeşine. Dedi sen de mi küfrettin? Sabahti ona baktı imanıyla dedi evet Müslüman oldum. Ömer Hattab çok sinirliydi o günde. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gitmek istiyordu onu öldürmek için. Kız kardeşini bir vurdu yere düşürdü. Kocası kalktı onu savunacak. Sa'id ibn Zeyd adı. Sa'id ibn Zeyd yaklaşınca Ömer Hattab onu da vurdu. Yere düştü geldi onun göğsüne oturdu onu vurmak istiyor ya da öldürmek istiyor. Ömer'in kız kardeşi kocasını bırakmadı. Kalktı Ömer'i dövecek. Ömer bir tane tokat yüzüne vurdu yere düştü kan fışkırmaya başladı yüzünden. Bir baktı kız kardeşine ona acıdı. Kocasını bıraktı geldi kız kardeşinin yanına. Onun yanına giderken baktı elinden şey düştü düşerken. Bir sayfa üstünde yazılar. Geldi onu alıp okuyacak. Hemen koştu Fatıma aldı. Dedi sen bunu tutamazsın. Bunun içinde Allah'ın kelamı vardır. Sen necissin. Dedi okumasını istiyorum. Dedi git bir gusül al. Banyonu yap. Sonra gel oku. Gitti banyo yapmaya. O zaman kalbi biraz yumuşadı. Sanki pişman oldu yaptığına. Yoksa zorlan alabilirdi ondan. Gitti banyo yapmaya. Hissettiler durum biraz düzeldi. Habbab bin Eret o sahibi atladı. Perdenin arkasında çıktı onlarla oturdu. Ömer bin Hattab geldi. Şu sayfayı aldı okumaya başladı. Taha suresi vardı içinde. Taha Ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka illa tezkireten limen yakşa Devam etti okuyor okuyor hepsi düşünerek manalardan çok etkilendi. En son bir yere vardı. Böyle biraz ağladı. Habbab bin Alerte dedi gel gel gel benimle. Çıktılar dışarıya dedi Muhammed nerede? O da ona bakıyor korkuyor Sallallahu Aleyhi ve Aleyhisselam'a. Dedi ne istiyorsun Muhammed'den? Dedi beni götür merak etme korkma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdü. O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Darül Erkam'da oturuyor sahabelerle, zayıf olan sahabelerle kimsenin haberi olmadan gizli gizli orada oturuyordular. Dini, İslam'ı, Kur'an'ı okutuyordu, onlara öğretiyordu. Derl arkama varınca kapıyı çaldı. Bir sahabi baktı kapıdan. Ömer Hattab'ı gördü. Hem de kılıcı yanında. Korktu. Döndü ya Resulallah. Ömer İbnül Hattab geldi. Hem de kılıçla. Muteveşşihan seyfa. Kılıcı yanında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hamza İbni Abdülmuttalib o da çok güçlüydü, kahramandı. Bugünden dört gün önce İslam'a girmişti. Yeni geliyor sallallahu aleyhi ve Sellem'in yanına oturuyor. O sahabeye dedi kapıyı aç. Bir hayır istiyorsa hoş geldin deriz. Kötü bir şey istiyorsa onu kılıcıyla öldürürüz. O kadar cesur birisi. Hepsi korkuyorlar. Ömer geldi korkuyorlar. O dedi kötü bir şey istiyorsa onun kılıcıyla öldürürüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamze'ye dedi sen bir şey yapma. Sahabeye dedi aç. Sahabe kapıyı açtı. Resulullah sellem hemen Ömer'e kalktı. El, buradan onu tuttu. Dedi ey Ömer ne zaman Müslüman olacaksın? Müslüman olmayacaksan Allah'ın azabını beklesen. Dedi ya Resulullah onun için geldim ben. Eşhedü en la ilahe illallah وأن محمد رسول الله الله عز وجل diyor من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه İman edenlerden bazı insanlar iman ettikten sonra çok sadık, çok dürüst iman, imanı çok dürüst oluyor. Herkes imanı dürüst değil. Kimisi imanı zayıf, kimisi biraz haram yapıyor, biraz ama bazı insanlar Müslüman oldu mu, iman eden oldu mu artık günahları atıyor, unutuyor onları tamam. O başka hayat. Dürüstlüğü son dereceye kadar olur. Bu ayeti okursak belki Ömer bin Hattab'ı hatırlarız. Şu insanların başlarından olur. İlk e, bunu tatbik edenlerden olur. Allahu Azze ve Celle diyor اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Kimisi Allah kalbini İslam'a açıyor. İslam'a İslam'ı sevdiriyor. Ömer bin Hattab bu şekilde geldi Müslüman oldu. Çıktı oradan Resulullah Sellem'den Ebu Cehil'in evine. O da bir kahraman, bir güçlü, bir reis, bir kabilenin reisiydi. Geldi evine kapıyı çaldı. Ebu Cehil çıktı. Dedi Ebu Cehil. Tabi ona Ebel Hakem diyordular. Ebel Hakem Müslüman oldum. Bir baktı inanamadı. Yani birisi söylemişti o zamanda Hattab'ın eşeği Müslüman olursa o zaman Hattab'ın oğlu Müslüman olur. Ömer bin Hattab. Yani o kadar İslam'dan uzak onu görüyorlar. Ebu Cehil baktı ona dedi sen yalancısın. Dedi hayır yalan değil doğru söylüyorum. Kapıyı yüzünde kapattı girdi. Tekrar kapıyı çaldı. Çıktı Ebu Cehil. Dedi ben Müslüman oldum. Dedi yalancısın. Dedi hayır doğru söylüyorum. Tekrar kapıyı kapattı girdi. Bu sefer Ömerul Hattab döndü. Nereye döndü? Bir tane medya, gazete gibi, televizyon gibi o zaman da. Ne duyarsa hemen gidiyor, herkese söylüyor. Cemil İbni Muammar adı. Gitti. Ey Cemil ben Müslüman oldum dedi. Dedi doğru mu? Evet dedi. Hemen koşa koşa gitti adam Kabe'nin yanına. Kureyş'e çağırdı. Ömer Hattab onu takip ediyor. Dedi ya maşara Kureyş. E, Onlara çağırıyor. Geldiler. Dedi Ömer bin Hattab küfretti. Hemen Ömer bin Hattab onun, ondan ona bir tane yapıştırdı arkasından. Dedi bu küfretti bunu unutacaksınız. Bir daha söylüyorsunuz. Diyeceksin Müslüman oldu. O da baktı millete dedi Müslüman oldu. Bir tane ütbe diye kalktı Ömer'i dövmeye. Çünkü herkes Müslüman olunca o zaman da geliyorlar dövüyorlar onu. Geldi Ömer bin Hattab'ı dövmeye. Ömer bin Hattab güçlü. Kolay kolay onu dövemez, vuramaz. Hemen geldi adamı vurdu Ömer bin Hattab, Ütbe'yi. Yere düşürdü hemen kafirler toplandılar 20-30 kişi Ömer'e. Dövüştüler bir zaman belki bir saat falan. En son herkes yorgun bıraktı iki taraf ayrıldılar böyle birin, bir, birinden. Ondan sonra Sallallahu Resulullah Aleyhisselam'e dedi ya Resulallah bir çıkalım millete bildirelim biz Müslümanız diye. Neden korkuyoruz saklanıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah bana izin vermedi daha. Susuyor. Ertesi gün ya Resulallah aynı söz. Her gün bunu söylüyor. En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi haydi çıkalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Hamze ile ve Ömer ile beraber. İkisi güçlü insan. Herkes onlardan korkuyor. Birisi sağında, birisi solunda ve öbür sahabeler zayıf olanlar, fakir olanlar, e, kabilesiz olanlar hepsi arkadan gidiyorlar. Bir gezdiler böyle Mekkabe'nin yanında gittiler, geldiler. Kureyş hiç kimse onlardan ağzını açamadı. Sustular. Ondan sonra artık Ömer Hattab gidiyor namaz kılmaya Kabe'nin yanında. Sa e, bazı sahabeler onlar Onunla beraber gidiyorlar Ömer'le beraber kılıyorlar. Hiç kimse onlara yaklaşamıyor, dövemiyor. Çünkü Ömer var. Ömer biterse oturur bir kenarda böyle bekliyor. Onlar bitirsinler diye. Çünkü giderse millet onları döver. Oturur bekler. Onlar namazını bitirince, gidince gidiyordu. Allah Azze ve Celle izin verdi. Müslümanlar hicret etsin Medine'ye. Resulullah Aleyhisselam bunu söyledi sahabelere. Hepsi arka arkaya gitmeye başladılar. Herkes hicretini gizliyor. Korkuyor Kureyş takip etmesin, öldürmesin yolda, bir şey yapmasın. Herkes bir vakit buluyor gecede, gündüz falan kaçıyor. Bir tek Ömer bin Hattab gitti Kabe'nin yanına. Herkese çağırdı. Dedi kimse karısını dul bırakmak istiyorsa ya da çocuklarını yetim bırakmak istiyorsa annesi çocuksuz bırakacak, bırakmak istiyorsa gelsin, beni takip etsin. Herkese söylüyor yani 30-40 kişi onu takip edecekse korkmuyor. Toplanacaklarsa gel gelecekler. Olursa yani. Korkmuyordu. Yani diyor kimse çocuklarını yetim bırakmak istiyorsa, sanki diyor kimse ölmek istiyorsa, çıktı hicret etti, hiç kimse onu takip edemedi, kimse onun arkasına çıkmadımış Kureyş'ten kadar izzetli birisiydi. O kadar cesurdu. O kadar güçlü. Karşı tarafta bakıyoruz. Sahabelerin aralarında olunca çok zelil. En ufak sahabe yanında sanki o üstte gibi Ömer bin Hattab çok zayıf gibi. Ömer bin Hattab halife olduktan sonra bir düşünelim bir sultan her yönden güçlü. Onun zamanında onun ordusu çıkıyor. Nereye giderse fethediyor. Afrika'nın ortasına vardı. Avrupa'nın kenarlarına. Asya'nın ortasına bu taraftan vardı. Tabi Suriye Türkiye'nin bir kısmını aldı. Faris'i aldı. Hepsi onun hükmünün altında. O kadar güçlü birisiydi. Bilal el-Habeşi, Bilal ibn Rabah kimdi? bir köleydi. Umayye ibn Halef'in yanındaydı. İslam'dan önce. Zenci, zayıf, kabilesiz, parayla satın alıyorlar. Şimdi dersek hizmetçi, hizmetçi onun üstü. Nasıl olursa hizmetçi özgür, istediği zaman da işini bırakıp gidebilir ama onlar parayla alıyorlar. Bilal ibn Rabah'ın hikayesini hepimiz biliyoruz galiba. Nasıl Umayya ibn Halaf ona azap veriyordu bir tek küfretsin İslam'da. O da o kadar azap görüyor. Sesi bile çıkmıyor. Konuşamıyor. La ilahe illallah demeye gücü yetmiyor. Bir kelime söylüyor. Ahadun ahad. Tek tek. Yani Allah tek. Siz bir sürü Rablar ibadet ediyorsunuz. Ama Allah tektir. Yine ona azap veriyordular. Mekke'nin sıcaklığında onu yatırıyordular sırtına. Göğsüne büyük taş koyuyorlar, bağlıyorlar ellerini, ayaklarını. Sonra çekiyorlar. Şu taşlar ve toprağın üstünde çok sıcak olduktan sonra sırtı pişiyordu. Yine soruyorlar diyor tek tek. En son Ebu Bakır Sıddık giderken gelirken onu görüyor. Ebu Bakır Sıddık bu sahabelerden çok satın aldı, azat etti Allah için. Çok onlardan bakıyor. Çok azap görenler geliyor satın alıyor çık bırakıyor Allah için. Geldi Umeyye'ye dedi bunu satar mısın? O da kurtulmak istiyor bıktı. Dedi satarım. Dedi kaç para istiyorsun? Bir para söyledi. Hemen satın aldı. Sonra Ebu Bekir e, Umeyye Ebu Bekir'e dedi sen bu kadar söyleseydin çok az bir şey sana satardım. Ebu Bekir çok büyük para söyledi. Dedi sen şu parayı söyleseydin onu öderdim alırdım. Sonra Allah için bıraktı, azat etti. Ömer bin Khattab, halife olduktan sonra Bilal ibn Rabah yanına giriyor. Böyle bakıyor Bilal'e. Diyor Bilal o günlerden bana bir şey anlat. Umeyye ne yapıyordu sana? Bilal ne kadar anlatırsa şimdi anlatıyoruz. Sen o kadar etkilenmez. Konuşmaktan daha fazla bir şeyin etkisi var, gösterir.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 Eğer bu dinden yüzünü çevirirseniz, dinin hakkını vermezseniz Allah sizi değiştirecek. Başka bir kavm getirecek. Şu kavminin ilk sıfatı Allah onları seviyor. Allah'ın sevgisi onlara ilk önce söylüyor. Sonra diyor ve yuhibbuna. Onlar da Allah'ı seviyorlar. Peki Allah kimi seviyor Müslümanlardan? Önemli sıfat. Kafirlerin önünde izzetliler. Müslümanların önünde zeliller. İnsan bir Müslümanın yanında zayıf gibi davranır. Öyle yaşıyor. Müslüman kardeşinin izzetini hissettirir. اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي اللّٰهِ Cihad ederler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Hiç kimsenin sözünden, konuşmasından utanmıyorlar. Valla bak bak bak şöyle yaptı, böyle yaptı, bunun yanında böyle zayıf gibi durdu. Hiç önemsemiyorlar. Ömer bin Hattab'ın hayatını okuyunca ilk önce şey düşünelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cennetin ehlinden olduğunu müjdeledi söyledi. Bu cennetin ehlinin sıfatları nedir? Onlar gibi olalım. Onlar gibi yaşayalım. Kalplerimizde çok büyük hastalıklar var. Bunları okuyunca kalplerimize kontrol edelim. Birimiz bazen bir kafiri görünce bu kafir bilmem ne doktor bilmem ne kalbinde bir saygı oluyor ona böyle kibar davranıyor önünde. Hayır sen Müslümansan ona eziyet etme kötü davranma onunla. Ama sen izzetini hissedeceksin. Başını böyle kaldıracaksın. Yüksek böyle olacak yürüyünce. Müslümanların yanında maşallah bizim halimize. Ufacık bir kelime tahammül etmeyiz. Gidiyoruz Müslüman kardeşimize. Dilimizi uzatırız. Neler neler yaparız. Bu Müslümanın hayatı değildir. Ömer İbn-i Hattab en zayıf Müslümanların yanında oturuyor. Sanki onlar güçlü o zayıf gibi. Bilal ibn Rabah böyle baktı. Bilal ibn Rabah sesi güzeldi. Resulullah Aleyhisselam'a ezan okuyordu. Ebu Bakır Sıddık Ömer bin Hattab'tan önce halife olduğu zaman Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra ilk namaza Bilal'e dedi kalk ezanı oku. Bilal dedi beni bırak okumak istemiyorum ezanı. Başka birisi okuttu. İsrar etti halife. Onun sözü geçecek. Allah bize emretti onun sözünü geçirmeye. Kalktı. Ezan okumaya ağlamaya başladı. Ezanı okuyamadı. Eşhedü enne Muhammed'e Resulullah dediği zaman ağladı ve bütün Müslümanları ağlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yeni defnettiler. Şimdi hatırlıyorlar. Eşhedü enne Muhammed'e Resulullah dendiği zaman koşuyordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında camide namaz kılıyordular. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti ağladılar. Ezanı bıraktı. indi. Ebu Bekir Sıddık dedi dön devam et. Dedi ey Ebu Bekir beni kendine satın alsa, aldıysan yani ben senin kölen olsam giderim devam ederim. Ama Allah için beni aldıysan azat ettiysen ben özgürüm devam etmek istemiyorum. Dedi hayır Allah için. O zamandan sonra Bilal ibn Rabah hiç ezan okumadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Onun için ona ne denir? Muezzinu Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini. Bu insanın yanında Ömer bin Hattab oturuyor, onu dinliyor. O zayıf insan, kabilesi yok. O zaman da herkes başını kaldırıyor falan kabilem var. Hatta şiirler de onu söylüyorlar. Bu zaten şekli zenci birisi ama Allah'ın katında çok yüksek birisi olduğu için Ömer bin Hattab bu ölçüleri biliyor. Onun için ayetler inince Allah bu insanları seviyor Rabbimiz haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günde bir rüya görüyor. Rüyasını sahabelere anlatıyor, Ömer bin anlatıyor. Diyor kendimi cennete girdim gördüm. Cennetteyken böyle gezerken çok güzel bir seray görürüm. Yaklaşırım seraya. Bir kız önünde abdest salıyor görüyorum. Derim bir bu seraya gireyim bakayım için ne var falan. Girmeden böyle yaklaştım. Soruyorum bu saray kimin? Bana dediler Ömer bin Hattab'ın serayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hemen Ömer bin Hattab'ın kıskanmasını hatırladım. Döndüm. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Tabi peygamberlerin rüyaları haktır. Peygamberler rüyalarda ne gördüyse bu vahidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin hattabın sarayını gördüm demek ki o onun sarayı. Yani bu da bir müjde Ömer bin hattaba sen cennettesin. Sarayın hazır. Kızlar orada seni bekliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyayı anlattığı zaman diyor Ömer el-Hattab'ın kıskanmasını hatırladım hemen döndüm. Ömer bin hattab ağladı. Dedi aleyke agaru ya Resulallah. Senden mi kıskanacağım ben ya Resulallah? Subhanallah. Ne kadar şerefliydi. Ne kadar şerefini koruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında onu görüyor, hatırlıyor. Bu adam şerefini ne kadar koruyor. Yine derim bizim zamanımızda dindar insanlar bu noktadan çok kaybettiler. Cahiliyette İslam'dan önce bu şeref kelimesini biliyordular. Müslümanlardan çok var şimdi bu kelimeyi kaybettiler. Şerefsiz anlıyorlar insan son dereceye varırsa. Hem de insan bir tek karısının elini birisi görürse bu bir eksikliktir. İnsan buna dikkat edecek. Cahiliyette İslam'dan önce kimisi şu kafirlerden bebek kızları toprağın altına gömüyordu bir tek. Bu büyüyünce bir kötü bir şey duymayalım. Örnek diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle sahabeleri yetiştirdikten sonra bunlara ittiba etmemiz lazım ne duyarsak onların hakkından. Bir günde kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordular. Örtü ayetleri inmeden önce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ediyor, nasihat ediyor, öğretiyor. Onlar da gürültüsü var. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü kesiyor, bu konuşuyor, bu bilmem ne. Ömer bin Hattab geldi, kapıyı çalıyor, girmek istiyor. Resulullah sellem diyor kim o? Ömer dedi. Ömer deyince Resulullah sellem buyurun derken kadınlar kalktılar, hepsi kaçtılar. Tabi kaçarken hepsi beraber bir gürültü olacak, bir ses çıkacak. Saklandılar, hepsi girdiler kapalı bir yere. Ömer Hattab girdi dedi ya Resulallah ne bu ses ne oldu? Resulullah Sellem gülüyor şeklinden nasıl kaçtılar. Dedi Ömer duyunca ben de buyurun dedim hepsi kaçtılar senden. Ömer Hattab gülmedi. Üzüldü. Ben Resulullah Sellem üstü müyüm? Benden utanırlar. Resulullah Sellem'den utanmıyorlar. Hemen onlara azarladı. Dedi utanmıyor musunuz? Resulullah Aleyhisselam'ın önünde oturuyorsunuz. Sesleriniz yüksek. E, konuşuyorsunuz bilmem ne. Ben girersem kaçıyorsunuz. Bir tanesi perdenin arkasından içeriden cevap verdi. Sen şiddetlisin, kabasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin gibi değil. Senden utanmıyoruz. Senin şiddetinden kaçıyoruz. Ömer bin Hattab hak için çok cesurdu. Çok şiddetliydi. Aynı anda çok yumuşaktı Müslümanlarla. O Ömer bin Hattab. Hayatımızda Ömer bin Hattab gibi birisine ihtiyacımız var. Ey Ömer neredesin dersek gerçekten bu kelimeye ihtiyacımız vardır. Ömer bin Hattab halife olduktan sonra <clears throat> devamlı çıkıyordu. Bazen gündüz, bazen gece çıkıyor. Müslümanların hallerini bilmek istiyor. Durumunu bilmek istiyor. İnsan sarayda yaşarsa ne kadar sorarsa Müslümanların halleri nasıl, iyi mi falan cevaplar ne kadar doğru bilemez. Ee iyi iyi sen rahatla. Kendisi çıkıyordu, geziyordu. Haberleri bilmek istiyor. Millet nasıl yaşıyor? Rahat mı, değil mi? Her şeyi duyunca bazı şeyler için karar, kanun çıkartıyordu. Yani hayatı değiştiriyor bir şeyden. Bir de bu hikayelerde çok duyuyoruz ve görüyoruz. Millet ona cevap veriyorlar. Bilmiyorlar bu Ömer bin Hattab ağır bir cevap söylüyorlar ya da güzel bir şey söylüyorlar. Sen Ömer bin Hattab'tan iyi. Çünkü o zaman da bir televizyon yoktu, bir şey yoktu. Ömer bin Hattab çıksın herkes bilsin bu Ömer bin Hattab. Ancak yakın insanlarla görüşüyor. Ama memleketi çok büyüktü. Uzak olanlar nereden şeklini biliyorlar? Bir kere çıktı bir sahabiyle gidiyordular. Sahabinin adı Carud. Yürürken bir kadın onu durdurdu. Yaşlı kadın. Dedi ey Ömer. Durdu. Dedi senin küçüklüğünü hatırlıyorum. Suk ukaza gidiyordun çocuklarla dövüşüyordun. En güzel oyun sana oydu. Ömer dinliyor. Dedi o zaman da sana çağırıyordular. Ya Umeyr. Küçültüyor onu. Umeyr. Yani bir şey değildin. O da dinliyor. Onu susturmadı. Bir şey demedi. Dedi ondan sonra büyüdün. Sana dediler Ömer. Dinliyor. Dedi ondan sonra halifetul muslimin oldun. Sultan oldun. Ey Ömer Allah'tan kork. Öyle dedi. İttakillâhe ya Ömer. Şu sahabi yanında hemen dedi. Sen Allah'tan kork. Kiminle konuşuyorsun bilmiyor musun bu emir müminin oldu? Ömer el-Hattab hemen onu susturdu. Dedi bu kadın kim olduğunu biliyor musun? Bu Havle bintu Hakim. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuşurken Allah onu duydu Kur'an-ı Kerim hakkında indirdi. Kıyamet gününe kadar Kur'an-ı Kerim okunuyor. Allah onu dinledi. Kur'an'ı indirdi onun hakkında. Ben mi dinlemeyeceğim? Onu dinledi. Gururlanmadı. Demedi ona sus. Onu bırakıp gitmedi sinirli sinirli. Dinliyor. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ İman edenlerin yanında zelil yaşıyorlar. Allah bizi affetsin. Biz bunu hayatımızda yaşayamıyoruz. Müslüman kardeşimiz sanki yabancı birisi gözümüzde. Ya da mükemmel birisi istiyoruz peygamber gibi. Hatasız. Bir Müslüman kardeşimiz bir hata işlerse onu dibe kadar indiririz. Peki hatasız bir insan var mı? Yok ancak peygamberler. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi kullu ibnu adama hatta her insan, her Adem'in oğlu hatalıdır. Ve hayrul hattâine tevvâbûn. En iyi hatalı olan tevbe edenler. Her insan hatalıdır. Hata yapınca, tevbe edince bu en iyisi. Tevbe etmezse bitti mi, silindi mi? Silinmez. yine Müslüman. Müslümansa yine kardeş. Kardeş dersek kardeşin hakları var. Bu haklar silinmez bir hatadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ve hayruhuma İki Müslüman kardeşin aralarında bir şey olursa, kavga olursa iyi olanı öbürüne gider, daha önce selam verir. Beklemez insan. E o gelsin, o hatalı gelsin bana selam söylesin. Ben affederim gelirse. Hayır. Sen ondan önce koşacaksın bu sevabı kazanmak için. İki sahabenin arasında bir şey oldu bir günde. Birisi öbürüne yazdı. Ey kardeşim ben senin yanına gelmek istiyorum. Selam vermeye. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini hatırladım. Sen benden iyisin olduğunu biliyorum. Onun için seni davet ederim. Sen gel bana selam ver. Şimdi diyoruz sen gel bana selam ver. Neden? Ben üstteyim diye. O diyor ben seni tanıyorum, iyice biliyorum. Sen benden iyisin. Mantık değişti bizim hayatımızda. Mantık değişince hayatımız bozuldu. İn, imanımız da zayıfladı. La ilahe illallah. <coughs> İttakillaha ya Umar. Allah'tan kork Ömer. Ömer Abdülhattab bu kelime söylenirse bize ne söylenecek bilmiyorum. Herkese bu kelime lazım. Hiç kimse gururlanmasın, hiç kimse demesin ben iyiyim, ben kendimi biliyorum, ben ne yaptığımı biliyorum. Hayır, herkese ittakillah lazım. Bu kelimeyi çok duyuyoruz. Her cuma hutbasında ittakullah duyuyoruz. Ama kim bunu tatbik edebiliyor? Kim bunu yerine getirebiliyor? Allah'tan gerçekten korkuyor. Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Vallahi çok az. Çok az. Onun için Resulullah sellem bize bildirdi. Kıyamet gününde 999 kişi cehenneme giriyor, bir kişi cennete. Oran çok korkunç bir oran. Bir kişi cennete, 999 cehenneme. İnsan bu takvayı yerine getirmesi lazım. Takvalı olmamız lazım, kurtulalım diye. Yoksa insan gururuyla, günahlarıyla, e, böyle bu şeylerle kurtulmaz. Zor kurtulması. Ömer bin Hattab tevhidin ehlinin aralarında yaşarken tevhidi unutmadı. Sahabe kiram hepsi tevhidin üzerinde. Şirk yoktu zamanda. Müslümanların aralarında yani bir Müslüman ben Müslümanım derken bir şirk ameli yapan yoktu. Yine devamlı en önemli şey bizim dinimizde hatırlatması unutmuyor. Bir kere Hacer-i Esved'in önüne geldi. Müslümanların aralarında hacdayken Kalabalık insanlar var. Hacer-ül Esved'le konuşmaya başladı. Dedi ey Hacer-ül Esved sen taş olduğunu biliyorum. Ne bir menfaat getirebilirsin ne bir zarar bize edebilirsin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğü için ben de seni öperim. Ondan sonra eğildi Hacer-ül Esved'e ve öptü. Şimdi bizim hayatımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El Hacer-el Esved'i öptüğü için Ömer bin Hattab öptü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muskayı sevmedi, öpmedi. Biz onu seviyoruz, öpüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediği zamanda, söylediği anda Men allaka temimeten fekad eşrak. Kimse muskayı asarsa şirke girer. Yine biz bunu asıyoruz, seviyoruz, e, sıkı tutuyoruz. Onu almaya para veriyoruz. Ömer bin Hattab nerede? Şimdi bize gelip görürse ne diyecek bize bu muska için? Var mıydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında? Yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Menfaat bir tek Allah'tan gelebilir bize. Sadece Allah'tan. Ve Allah bir zarar takdir ederse bize o gelecek. Abdullah ibn Abbas'a söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ ala en yenfa'uke bi şey'in len yenfa'uke illa bi şey'in kad ketebehullahu lek. Bütün millet, insanlar toplanırsa sana bir menfaati getirmek için, bir yardım etmek için Allah onu sana yazmadıysa onu yapamazlar. Peki bu muska ne yapacak bize? Muskanın başkası ne düşünürsek ne yapacak bize? Hiçbir menfaat, hiçbir yardım bize Allah'tan gelmezse başka yerden gelmez. Şeceretur Rudvan bir ağacın altında sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüştüler. Hudeybiye'de orada beyat ettiler. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söz verdiler. Müslüman olduk dönmeyeceğiz. Gel Medine'ye seni koruruz. İnsan şu ağacı görünce altında oturunca şu sahabelerin duruşu hatırlar. Ne kadar güzel bir şey. Şu ağaç millet Ömer bu zamanında çok insanlar İslam'a girdiler. Cahiller çok oldu. Hacca giderken geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada mı oturdu? Sahabelerle bilmem ne oturuyorlar. Hoşlarına gidiyor ağaç. Ona okşuyorlar. Bu ağaç mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altında oturdu. Yavaş yavaş onu sevmeye başladılar. Özel ziyaretine gidiyorlar. Ömer el-Hattab bunu duydu. Hemen birkaç sahabi topladı dedi gidin şu ağacı kesin. Gittiler onu kestiler. Üzülüyoruz. Öyle bir ağaç kesilir mi? Ama teraziye koyalım. Ya o ağaç ya da tevhid. Seçelim. Tevhidi istiyorsak o ağacı keselim. Şirki kökten keselim. Yarın bu ibadet edilecek. Millet gelecekler. Bereketini isteyecekler. Ona bir şey alacaklar. Ağaç güzel. İmam Malik rahimahullah Medine'ye gittiğinde millete soruyor. Resulullah sellem nerede oturdu diyorlar. Şu ağacın altında oturdu gidiyor oturuyor böyle seyrediyor. Sevgisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve Sonra soruyor Resulullah sellem nereden yürüdü? Buradan yürüdü gidiyor aynı yoldan yürüyor. Bakıyor yani sanki Resulullah sellemle beraber yürüyor gibi kendini düşünüyor. Gidiyor Resulullah sellem hangi kuyudan iç, içti? Diyorlar buradan. Geliyor aynı yerden içiyor. Sevgisinden. Bir düşünelim öyle bir ağacın altında oturursa hem de bu ağacın altında en büyük sözleşme oldu belki tarihte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin ehliyle oturdular. Müslüman olduğun, olduğu zaman bir de beyat ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Onu kesti Ömer bu hattab Çünkü fıkhı ilmi çok büyüktü. Biliyor bunun arkasında ne olacak bizim hayatımızda ilk önce bir tek Allah'a ibadet etmek. Bir tek Allah'a ibadet etmemiz adı tevhid. Ve zıttı neymiş? Şirk. Allah bizi affetsin. Bizim zamanımız da şimdi kabirlere ibadet ediliyor, ağaçlara ibadet ediliyor. Başka keşke Rıdvan ağacına ibadet ediyoruz. Normal ağaçlar, dağın tepesinde bir ağaç buluyoruz kuru, üstünde bir sürü bezler bağlanmış bilmem ne. Onlara ibadet ediyoruz. Onlardan istiyoruz. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Abbas diyor ve izâ se'elte Bir şey istiyorsan Allah'tan onu iste. Bir dua edersen Allah'a dua et. Sallallahu aleyke ya Resulallah. Bir günde Ömer bin Hattab yaşlı bir kadını gördü. Kadın onu tanımıyor. Şu yaşlı kadın ağlıyordu e, Medine'de. Ömer bin Hattab sultan. Çıkıyor geziyor hiç kimse onu tanımıyor. Müslümanlar gibi hareket ediyor. Onu görünce bir gözyaşı göremiyordu. Çocuk olursa bile, yaşlı olursa bile, kadın, e, kimse olursa olsun. Bir gözyaşı görünce hemen geliyor. Ne var? Neden ağlıyorsunuz? Onun memleketinde ağlayan olmaması lazım. Neden ağlıyor kadın? Ona geldi dedi neden ağlıyorsun? Kadın dedi benim ufak çocuklarım var. Açlar. Param yok. Nereden yedireceğim bilemiyorum. Bırakıyorum, gidiyorum, geziyorum. Bir para bulmak istiyorum, bulamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Aç bunlar. Nereden yedireceğim bilmiyorum. Ama kıyamet gününde Allah beni o zaman da yarat, yaratınca hemen Ömer el Hattab'ı şikayet edeceğim Allah Azze ve Celle. Dedi neden? Dedi e neden bizi aç bırakıyor? Dedi e o sizden haberi yok. Sen gitsen yanında söylese, söyleseydin belki sana verirdi. Dedi haberi yok. Birisi diyor ben emirim, ben sultanım. Sonra onun elinin altındaki insanlardan haberi yok. Bu olur mu? Subhanallah. Her şeyden haberi olması lazım. Öyle istiyorlar. O da bunu kabul ediyor. Her şeyden haberi olması lazım. Diyor bir keçi Dicle'nin kenarında, Dicle nerede? Türkiye'den kaynıyor bu nehir. Suriye'nin kuzeyinden geçiyor, oraya giriyor, oraya denize gidiyor. Medine nerede? Diyor bir keçi Dicle'nin kenarında düşerse kıyamet gününde korkarım belki Allah bana diyecek. Ey Ömer neden yolunu düzeltmedin? Ya bir keçi bir Müslüman değil. Bir keçi için böyle düşünüyordu. E bir, bir Müslüman önünde ağlıyorsa ne oluyor Ömer'in kalbine, haline? Ona dedi peki bir sözleşme yapalım kadına dedi senin hakkını Ömer'den bana satar mısın? Dedi nasıl bana satar mısın diyor. Yani kıyamet günü de artık sen şikayet etmezsin. Ben istersem şikayet ederim. Bu hakkı ben alırım. Sana 25 dinar vereceğim. O zaman da dinar kelimesi büyük para. Millet dinarın yarısıyla, çeyreğiyle konuşuyordular. Dirhem. 25 dinar çok büyük para. Kadın ona baktı dedi benden dalga mı geçiyorsun? Dedi hayır ciddiyim. 25 dinarı vereceğim. Kadın bir baktı. Dedi verirsen tamam kabul ederim. Dedi ama şart. Artık Ömer'i kıyamet gününde şikayet etmezsin. Şimdi gidersin Ömer'in yanına sana bir şeyler yazar. Beytmalül Müslüminden yani Müslümanların e, bankasından diyelim. Kadın tamam dedi. Tamam derken Ali İbni Abi Talib, Abdullah İbni Abbas'la geçiyordular. Dediler Esselamu Aleyke ya Amiral muminin Kadın emiril müminin duydu. Dedi sen de mi Ömer ibn Hattab? Onlar baktılar. Evet bu Ömer ibn Hattab dediler. Dedi hakkımı helal ettim ben. Kadın korktu. <laughs> Diyorsa benim <laughs> hakkını senden alırım bilmem ne dedi. Bu beni kandırıyor. Şimdi birazdan ne yapacak Allah bilir. Beni hapse atabilir. Dedi ama ben hakkımı helal ettim. Dedi ama biz sözleşmeyi yaptık. Helal et, edersin parayı aldıktan sonra. Dedi ama affettim. Dedi hayır. Gelin gelin gelin siz şahit olursunuz dedi. Çağırdı Ömer e, Ömer bin Hattab Ali bin Abi Talib ve Abdullah bin Abbas'e dedi olay böyle böyle böyle. Ben onun hakkını 25 dinara aldım. Alması lazım mı yoksa şart mı yoksa dediler yok yok alması lazım. Kadın 25 dinarı aldı. Dedi sonra gidersin Ömer sana yazacak inşallah. Beytmel Müslüminden çocukların hiç aç kalmazlar. Subhanallah. Onun cebinden büyük para ödüyor bir kadın onu şikayet etmesin kıyamet gününde. Şimdi kimse ticaretinde millete zulmeder. Birisi bilir, bilirse zulmedildiğini der vallahi Allah'a seni şikayet edeceğim. E şikayet et nasıl olsa para cebime girdi şimdi. Şimdi kazandım kendini görüyor. Kazandım. Ama Ömer bin Hattab o zaman da korkuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yetiştirdi. Sallallahu aleyke ya Resulallah. Bir günde gecede onun kölesini aldı Eslem. Adı Eslem. Kölesini aldı. Çıktı geziyor gecelerde. Gezerken uzakta çölde gördü bir ateş. Dedi bu ateşin yanında ya birisi dertli oturuyor ya da birisi sevinçli oturuyor. Muhabbet ediyorlar, keyfini görüyorlar. Öyle insanlar olursa bırakırız. Bir derdi varsa ona bırak bakalım. Adamın aldığı e, şey kölesini aldı gitti oraya. Oraya varınca baktı bir kadın vardır. Yanında çocuklar oturuyorlar. Ateşin üstünde bir tencere koydu. Geldi selam verdi. Tencereye baktı ne pişiriyor bu kadın? Taşlar koydu. Taşlar pişiriyor. Kadın dedi ne yapıyorsun? Dedi uallilu sigar çocukları susturuyorum. Dedi nasıl yani? Dedi. dedi açlar. Bir annenin yüreği dayanmaz. Çocukları ağlıyorlar açlıktan. E böyle bakıyorlar yemek pişiyor. Beklerler, ağlamazlar, susarlar. Heh, yemek olacak, yemek olacak sonra yorgunluktan uyuyacaklar. Annesi o zaman ateşi bırakır uyur. Ömer Hattab hemen döndü Beytmal'ül Müslimine. Eslem'le beraber. Gitti orada bir un aldı. Çuval gibi şimdi çuval bizim zamanımızda var. Orada, o zaman da neyle dolduruyorlar. Aldı bir de yanında yağ falan ne lazımsa bir şeyler yedirsin diye. Geldi onu taşıdı onun kölesi dedi ben taşıyayım. Dedi belki Allah bana affeder bunu taşıdığım zaman onlara. Eğer taşımazsam yine gururlu yaşayacaksa böyle Müslümanları gördükten sonra diyor kim kıyamet gününde benim günahlarımı taşıyacak sen şimdi taşırsan bunu. Gitti oraya bir yemeği pişirdi çocuklara hmm. koydu önlerine yiyorlar çekildi böyle bir kenarda oturdu Eslem ona dedi haydi dönelim yatalım artık. Dedi vallahi çocukları aç gördüm. Tok görmesini istiyorum. Böyle üzgün onları gördüm. Sevinçli görmeler, görmesini istiyorum. Böyle oynarken sevinirim. Çocuk doyduktan sonra oynayacak. Oturdu Eslem. Kadın baktı ona, haline, konuşmasına. Dedi vallahi sen Ömer'den daha haklısın bu hilafette. O da ona söyledi. Yarın gel Ömer'in yanına. Ömer bunu bilseydi sana bir maaş yazardı Beytmel Müslümin'den. Ertesi gün onun yanına geldi Ömer'i soruyor. Ömer'e varınca baktı kendisi oturuyor. Sultanların çok hikayeleri var. İnsana yardım ederler. Ondan sonra gel seni idam edelim. Gel bilmem ne yapalım hapise atalım. Sen böyle mi söylüyorsun? Ben sana iyilik yaptım yedirdim. Sen diyorsun Ömer'e yakışmaz bu hilafet. Gel. Onu görünce korktu. Dedi korkma seni çağırdım bir maaş yaz yazmak için. Ona yazdı Beytmalil Müsliminden aldı. Tabi hepsi Ömer'i bilmiyorlar. Ömer bilin, bilinmek istemiyor. Herkes onu tanısın istemiyor. Bir tek Allah onu bilsin yeter. <coughs> Allah Azze ve Celle diyor فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Peygamber Efendimiz'e diyor فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın rahmetiyle sen onlarla yumuşak oldun. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Sen sert olsaydın ya Muhammed hepsi seni bırakıp giderler. Amr ibn Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişti. Böyle bir merhamet taşıdı kalbinde. Hep bakıyor kim dertli, kim üzgün, kim ağlıyor, kim aç. hepsinin dertlerini çözecek. Kendisi çöz çözmeye çalışıyor. Bir kere öğlen vaktinde sıcakta Osman bin Affan Ömer bin Hattab'ı gördü koşturuyor Medine'de sağa sola gidiyor buradan oraya çağırdı. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne arıyorsun? Dedi sadakanın develerinden bir tanesi kayboldu. Onu arıyorum. Dedi bu sıcakta. Otur bir ağacın altında ikindiye kadar hava biraz soğuyacak. Sonra gidersin ararsın. Dedi Müslümanların mallarını, parasını bırakacağım ikindiye kadar. Tabi deve kaybolduysa gidiyor. Biraz daha uzaklaşacak. Dedi yok sen otur otur ben gideceğim arayacağım. Osman dedi peki ben ararım madem oturmayacaksın. Beklemeyeceksin ikindiye kadar. Şimdi aramak lazımsa ben ararım sen otur dinlen. Dedi hayır ben arayacağım. Çıktı aramayı devam etmeye. Neden? Çünkü bu para emanet. Müslümanların parası kimde emanet? Beytmelil Müslümin'de. Beytmelil Müslümin'in sorumlusu kim? Ömer İbnül Hattab. Ömer İbnül Hattab nasıl onu bırakacak kaybolsun? Allah kıyamet gününde ona soracak bu Müslümanların parası nasıl hırsızlık yapmadı, almadı. Kayboldu. Allah sorarsa nasıl bunu kaybettin? <coughs> o Ömer. Kim Ömer gibi yaşayabilir bilmiyoruz. Bir kere bir meraya girdi. O zaman da Müslümanların kimse develeri varsa herkes çobanlık yapmaya gerek yok. Büyük bir yerde bırakıyorlar develeri. Bir tane Beytmel Müslüminden bir maaşla orada çalışıyor. Bütün develere bakıyor. Uzaklaşmasınlar, kaybolmasınlar. Herkes geliyor develerini biliyor. Tabi bu mera bitkisi, otları aynı. Develer hepsi aynı şekilde. Şişmanlığı falan. Gezerken baktı birkaç tane çok şişman. Şaşırdı. Neden onlar zayıf hepsi bir tek bunlar şişman? Millete sordu. Onlar kimin develeri? Neden böyle hali falan? Dediler senin oğlunun develeri. Bir baktı. Ha. Oğluna çağırdı Abdullah bin Ömer'e. Dedi oğlum bunlar neymiş? Dedi benim develerim baba. Dedi nereden getirdin? Dedi ticarete başladım. Böyle zayıf ufak develer alıyorum. Buraya bırakıyorum. Şişmanlayınca, büyüyünce satıyorum. Kazanıyorum para. Dedi oğlum al bunları. Sat. Ana parasını al, sermayeni al. Kalan parayı Beytmel Müslümin'e koy. Dedi neden baba? Haramdan bir şey getirmiyorum. Müslümanların ceplerinden bir şey almıyorum. Onlar gibi bir ticaret yapıyorum. Neden bunu yapmayayım? Dedi sen onlar gibi ticaret yapmıyorsun. Senin develerin gezerken herkes diyor bu emir-i müminin oğlunun develeri onlara yer ayırın açın kızmasın kızarsa babasına şikayet eder bizi eziyeti görürüz. Onun için senin develerin yiyorlar, doyarlar. Müslümanların develeri doymazlar. Bak nasıl şişmanladı. Bu et senin değil Müslümanların eti içindeki et. Onlar yedikleri ot hepsi meradan hakkını almadın. Müslümanların haklarını aldın. Onun için bu hak Müslümanlara dönsün. O kadar uzağa düşünüyor. Bir deve daha fazla şişmanladı bizim Demek ki millet diyorlar ona yol, yol açın bu deve doysun. Halife Sultan bizden kızmasın ya da oğlu kızmasın. Öyle oğluna sattırdığı develeri parayı Beytmalil Müslimine koydu. Amar ibn Hattab bir senede kıtlık oldu, açlık, millet hepsi aç. O zaman da en çok aç kalan Ömer ibn Hattab'tı ve ailesi karısı, çocukları onlar en çok acıktı. Hep Müslümanlar Müslümanlar diyordu. Çok az yiyor, çok az yediriyor çocuklarını, eşini. Bir günde midesinden böyle bir ses çıkıyor açlıktan. Midesine söylüyor herkesin önünde. Sus sabret ben sabrettiğim gibi. Müslümanlar doymadan önce sen doymazsın. Daha fazla senin hakkın yok yediklerinden. Öyle düşünüyordu. Belki bu hikaye çok basit geçiyor. Midesini susturuyor. Yok normal değil bu. İnsan sultan olduktan sonra, bütün para elinde olduktan sonra, o kadar büyük bir ülke elinde olduktan sonra öyle sabrederse açlığa bu normal değil. Bu Allah'tan korkmasından oldu. Yoksa insan o kadar Allah'tan korkmuyorsa kendini tutamaz. Evine, eşine azıcık bir un veriyordu. Bir tatlı geldi herkese, herkese dağıtılmaz az. Yani herkese ne kadar az verilirse yine bütün Müslümanlara yetmeyecek. Onun için evine ondan gelmiyor o gelince. Zaten tatlı, fuzuli bir şey. Ama eşi düşünüyor acaba bunun tadı nasıl bunun bunun. Dedi e, ben bu kadar un yiyorum. Az bir şey azaltırsam yani bir kaşık şey dolusu kadar. Çay kaşığı kadar. Azaltırsam ölmem. Azalttı karısı. Topladı topladı belki bir ayda daha fazla unlar yavaş yavaş yavaş çoğalınca. Sonra bir keleğe çağırdı. Dedi bu unları al. Beytmel Müslümin'e git adama ver. Söyle onun yerine sana tatlı versin getir bana. Çocuk tamam dedi. Dedi ama sakın Ömer seni görmesin. ha. Çocuk tamam dedi. Çocuk o kadar uyanık değil. Oraya gitti Ömer'i görünce dönmedi. Hemen Beytmal Müslümin'deki adama verdi. Dedi bunları al yerine tatlı bana ver. Adam aldı gitti tatlı vermeye. Ömer'in Hattab hemen kızın elini tuttu. Bunları nereden getirdi? Açlık var. Kimde artıyor bu un? Demek ki birisi fazla alıyor. Dedi bunları nereden getirdin? Kız sustu korktu çünkü. Ona tembih etti söyleme. Israr edince dedi sizin evinizden. Bizim evimizden adama dedi al bunları Tatlı istemiyoruz. Evine döndü. Karısına sordu. Nereden bunları getirdin? O da dedi. Açıkça artık söyledi. Dedi böyle böyle yaptım. Bir tatlının kokusunu duymak istiyorum ya. Bir lokma gelirse tadını bileyim. Her gün biraz azalttım. Dedi ölmedin. Biraz azalttın ölmedin. Dedi evet. Gitti Beytmel Müslüm'üne dedi benim eşimin hakkını biraz azalttı. Çünkü ölmedi. O un ona yetti. O Ömer bin Hattab. Ona e, çok ihtiyacımız var. Hayatımızı hayatımızı düzelten insanlara ihtiyacımız vardır. Bir kere Şam'a gitti. Ali'nin ziyaretine. Ona varınca tabi Şam o zamanda Medine'ye göre, Arabistan'a göre, çöllü yerlere göre çok çağdaş bir ülke. Her şey değişik orada bulunuyor. Ona ikram ettiler. Bir tatlı önüne koydular. E geldi misafir önüne konunca elini uzattı bir lokma aldı. Çok lezzetli hayatında öyle bir şey yemedi. Hemen valiye sordum. Bu tatlı çok lezzetli evet dedi. Dedi pahalı mı bu yoksa normal bir şey yani e, herkes onu yiyebilir. Dedi hayır pahalı. Dedi demek ki fakirler ondan doymadılar. Dedi tabi kimisi hiç yemedi fiyatından. Dedi nasıl bize getiriyorsunuz onlara vermeden? Yani valiye soruyor. Nasıl bunu kabul ettin? Fakirler daha yemediler bunu biz mi yiyeceğiz? Birisi oturanlardan biliyorsunuz devamlı sultanların yanlarında kimisi oturur böyle bir tek. Ne diyorlar beye bey böyle diyelim. Dedi e, sultanım onlar sabredince Allah onlara cenneti verir. Ne güzel mantık. Fakir sabretsin cennete gider. Neden üzülüyor? Doymasına gerek yok. Sabretsin cennete gider. Ömer bin Hattab ne cevap verdi? Dedi ne güzel konuşuyorsun. Biz tatlı kazanıyoruz onlar cenneti kazanıyorlar. Valla biz zararlıyız. Bu mantık değil. Sabretsinler cennete giderler. <laughs> Biz zararlıyız. Eğer cenneti bıraksak bu tatlı için. Tabağı uzattı. Böyle almadı, yemedi. Çünkü fakirler ondan yemediler hepsi. Bir kere hastalandı. Doktor geldi ona baktı. Dedi sen bal yemen lazım iyileşmen için. Doktora dedi ama bal pahalı parası yok bende alamam. Hemen yanındaki Müslümanlar dediler Beytmel Müslüminden sana getiririz. E dedi e baldan bütün Müslümanlar yemediler. Fakirler onu görmüyorlar. Eğer bütün fakirler hakkını helal ederse o zaman yerim. Bütün fakirler o kadar büyük ülkede kim bütün fakirlere sorabilir tek tek? Halife hasta. Baldan yiyebilir mi? İzin veriyor musunuz Beytmel Müslüminden? Hiç kimse bunu yapamaz. Demek ki bal istemiyorum madem Müslümanlar fakirleri hepsi yemediyse istemiyorum. Bıraktı. Bir kere geldi çocuğun elinde bir dirhem buldu. O dirhemi vermedi. Biliyor kendini zaten vermeye gücü yetmez. Çocuklarına bir dirhem versin. Oğlunu tuttu dedi. Oğlum bu dirhemi kimden aldın? Nereden aldın? Dedi Muayqi Beytmel Müslümin'in bekçisinden aldım. Aha Beytmel Müslümin'den senin cebine. Hemen oğlunu aldı oraya gitti. Emin olacak çocuk yalan mı söylüyor mu doğru mu? Dedi ey Muayqib bu dirhemi sen mi oğluna, oğluma verdin? Evet dedi. Dedi neden? Dedi vallahi zekatı dağıttıktan sonra Müslümanlara Beytmal Müslümin bomboş oldu. Kalktık temizlemeye. Temizlerken bu dirhemi bulduk. Bir düşündüm nerede fakir çocuklar var. Senin oğlun aklıma geldi ona verdim. Valla ikram diye değildir. Fakirleri düşünüyor ama fakir çocuk yani bu az para çocuğa verilsin. Fakir çocuk Aa, Ömer Hattab'ın oğlu. Dirhamı görmez. Ona bir dirham verdi. Ömer bin Hattab diyor, Muaykib, sen benden kızgın mısın? O da şaşırdı sualdan. Dedi, hayır ya amir el müminin. Neden kızayım senden, ne var? Diyor, o zaman neden bunu yaptın? Diyor, ne yaptım ben? Diyor yani, Muhammed'in ümmeti kıyamet gününde hepsi bana düşman dursunlar. Kimin hakkını verebilirim o günde? Bir dirham çocuğum aldı herkese birer dirham vereceğim kıyamet gününde. Bütün bu fakir çocuklara nereden o kadar para bulacağım? Sevap vereceksem onlara sevabım yetmez. Bir millete, bir ümmete birer dirhemin kıymetini nasıl vereceğim o zaman da? Neden beni bu duruma düşürüyorsun ya muaykib? Al dirhemi. Teşekkür ederim döndü. Düşünme tarzı bizimki gibi değil. Biz diyoruz benim çocuğum da fakirdir. Yani böyle olsak sona bakmayın. Allah bize affetsin. Birimizin eline bir güç gelirse hemen zengin olur. Ama fakirliği görsek bile deriz bu da fakir sevinsin. Ama Ömer Hattab diyor peki bu fakir çocuk başka fakir çocuklar da var. Neden ikisi bir değil? İslam'da inna akramakum indallahi etkakum en üst seviyede Allah'ın katında en takvalı insan. Peki bu dünyada bu dünyada hepsi bir. <coughs> Radıyallahu anka ya Umar. Beytül Makdis açıldığı zaman Ömer bin zamanında çok ülkeler fethedildi. Faris fethedildi, Beytül Makdis fethedildi, Mısır da fethedildi. Çok güzel bir hikaye Mısır'ın hakkında inşallah ileride duyarız. Fethedildiği zamanda. da çok acayip bir olay oldu o zamanda. Beytül Maktis fethedildiği zaman oradaki papazlar onların anahtarları teslim etmiyorlar illa emirel müminine. Sahabe kiram zorlan alabilirler ama kan dökülmesin tamam. Fethedildi her şey bitti. Emir müminine haber verdiler. Bunlar anahtarları teslim etmiyorlar senden başkasına. Dedi geliyorum almaya. Çıktı gitmeye oraya. Ömer bin Hattab emir-i müminin sultan halife ikinci halife cennete müjdelenen adam neye biniyor? Bir eşeği vardı. Eslem'le beraber çıktı kölesiyle. Bir eşek iki kişi taşıyamaz. Ömer el-Hattab'ı ancak taşıyabilir. Çünkü ağır, iri. Peki bütün yolda şu köle yürüyerek gidecek Medine'den Kudüs'e kadar. Onun için biraz Eslem biniyor, biraz Ömer bin Hattab. İnen kişi eşeği tutuyor, çekiyor. Beytül Makdis'e vardığı zaman onlar sıra kölenin sırasıydı. Oturuyordu eşeğin üstünde Ömer bin Hattab çekiyor. Normal mi, acayip mi? Düşünün. Bir patron çok büyütmeyin. Ömer el-Hattab demeyin. Bir patron onun şoförü arabada oturuyor. Evraklarına bakıyor. Patron arabayı temizliyor. Hayat da olmaz. Bu arabayı temizliyor değil. Eşeği çekiyor. Kölesi eşeğin üstünde oturuyor. Demedi yaklaştık ayarlayayım ben bineyim orada. Haydi çocuk in ben bineyim. Böyle demedi. Sırayla. Ne giyiyordu? elbisesinde on yamadan fazla vardı. Ebu Ubeyde bin Cerrah çok büyük bir sahabiydi. Bir ileri düşündü. Dedi bu papazlar Ömer bin Hattab'ı böyle görürlerse hiç Müslüman olamazlar. Derler insan Müslüman olduktan sonra böyle yaşayacaksa neden Müslüman olalım? Bu halife böyle yapıyor, böyle giyiyor. Haydi küfürde kalalım. Onları kaçırmamak için koştu Ömer bin Hattab'e diyor ne yaptın? Nasıl böyle geliyorum bu elbiseyle? Beytmel Müslümin'den bir şey alsaydın. Neden sen bilmiyorsun eşeğe? Ömer Hattab ona baktı. Dedi senden başka birisi bunu söylerse onu döverdim valla. Ama sen Ebu Ubeyde ibn Cerrah Resulullah sellem seni seviyor. Nasıl seni döveceğim? O kadar büyük bir sahabi, o da cennete müjdelenen birisi. Nasıl onu dövecek Ömer Hattab? Ne düşünüyorsun sen? Niye konuşuyorsun? Dedi bunlar, son, bunlar sonra Müslüman olmaz. Seni böyle görünce. Ömer el-Hattab dedi nahnu kavmun a'azzanallahu bil İslam. Biz izzetimizi İslam'da aldık. Ve mehme btegayne'l izzete bi gayrihi ezenlen Allah. İzzeti başka yoldan onu düşün almayı düşünürsek Allah bizi rezil eder, zelil eder. Biz başımızı yüksek kaldırırız Müslüman olunca elbiselerimiz de, eşeğimiz de aslan olsun, art, bilmem ne olsun değil. Eşek olsun hatta yürüyerek gelsek bile hatta ne giyersek bile. Bir günde Resulullah sellem bir sahabiye Huzeyfe bin Yaman adı ona çağırdı, bir sır ona verdi dedi. Sana bir şeyi anlatacağım, söyleyeceğim. Hiç kimseye söylemezsin. Ne ya Resulallah? Dedi Medine'deki münafıklar falan falan falan falan hepsini saydı. Allah Resulü Aleyhisselam'a bildirdi. Ama çok insanlar bilmiyorlar. Münafık kim? Bir insan İslam'ı gösteriyor ama içinde küfür gizliyor. Müslümanların aralarında namaz kılıyor bilmem ne falan ama içinde küfür gizliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları açıkladı Hüzeyfe ibn Yaman'a. O hiç ağzını açmadı, hiç kimseye söylemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi kimseye söyleme, söylemedi. Ömerül Hattab halife olunca onu çağırdı şimdi. Emir verebilir. Huzeyfe gel. Geldi. Münafıklar kim Medine'deki? Belki iyi bir hedefi vardı. Münafıkları tanıyacak bir şey yapmasınlar. Bir baktı onu Huzeyfe bin Yemen. Dedi Resulullah Aleyhisselam bana diyor kimseye söyleme. Sen bana soruyorsun. Vallahi sana söylemem. Ömerül <coughs> Hattab bir düşündü böyle. Dedi bir şey bilmek istiyorum, rica ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarında beni saydı mı? O da Resulullah Aleyhisselam'ı kırmak istemiyor. Şey, Bekir Sıddık kırmak istemiyor. Ama ona cevap verirse herkes aynı sual soracak. Neden Ömer'e söyledin bana söylemiyorsun? Ya evet ya hayır. Herkes evet hayır evet hayır bilinecekler. Dedi sen onlardan değilsin ama vallahi senden hiç kimseye ne evet ne hayır söyleyeceğim. Herkes bana gelmeden sormadan bilsin. Ben yemin ettim hiç kimseye söylemeyeceğim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ömer bin Hattab'ın hikayesi çok uzun. Daha derslerini almadık. Daha çok dersler var biz duyduklarımızdan kendimizi ölçeyelim. Kimisi bizden şimdi şeytan ona gelecek, kendini ölçmeyecek. Hemen bakacak başka tarafa. Bak nasıl yaşıyorsun, bir ders almıyorsun. Sahabe-i kiram nasıldılar bilmem ne. Yine şeytan bizi kandırabilir. Yine aynı kötü yollara düşürebilir. Hayır herkes bir tek kendine baksın. Devamlı herkes kendini düzeltsin. Çünkü kıyamet gününde karşı taraf düzelirse cennete girerse ben onunla beraber giremeyeceğim o yaptığı sevaplarda. Allah Azze ve Celle bize emretti. وَسَارِعُوا ila مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ Allah'ın affetmesine ve rahmetine acele edin. İnsan acele etmesi lazım. Ne kadar acele ederse o kadar daha büyük sevap kazanabilir. Ne kadar acele ederse Belki ölümden önce bir şeyler yetişebilir. Cennetin ehlinden olabilir. Herkes devam, devamlı kalbini temizlesin Müslüman kardeşlerin karşılarına. Herkes baksın sahabeler nasıl yaşadılar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde otururken sahabelere dedi vahiyle Allah onu bildir, bildiriyor. Dedi bu kapıdan birisi cennetin ehlinden girecek. Sahabe kiram baktılar Ebu Bekir aramızda mı? Aramızda değilse demek ki Ebu Bekir. Aramızda. Demek ki Ömer. Ömer aramızda. Aramızda. Kim? Bakıyorlar kim olacak? Bir baktılar normal bir Müslüman geldi. E, çok basit. Hiçbir şey ondan amelinden duymadılar. Giriyor. Abdestli sol eliyle e, terliğini falan taşıyor gir, girdi. E birisi gelirse şeytan kandırabilir. Resulullah sellem atıyor. Kimse girerse girsin <laughs> de, diyor böyle olmasın diye ertesi gün Resulullah sellem dedi. Bu kapıdan birisi cennetin ehlinden girecek. Bekliyorlar sahabe kiram. Aynı adam girdi. Üçüncü gün de Resulullah sellem bunu söyledi. Aynı adam girdi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi Allah bildirdi. Doğru bir şey oluyor. Kesin bu adam cennetin ehlinden. Gitti bir sahabi onun yanına. Bir bahaneyle ona geldi ziyaret etmeye kalacak. Üç gün yanında evinde yattı fazla bir ibadet görmedi. Değişik bir şey görmedi. Dedi gel kardeşim Resulullah sellem böyle böyle senin hakkında söyledi. Sen cennetin ehlinden şimdi. Tamam garanti giriyorsun. Ne yapıyorsun Resulullah sellem böyle müjdeliyor. Böyle söylüyor. O sahabi de dedi bir şey yapmıyorum fazla bir şey yapmıyorum yani her Müslüman gibi. İbadetleri çok normal. Sonra dedi illa enneni sadece ancak bunu yapıyorum. Neymiş illa enneni? yatmaya gidince, başımı yastığa koyunca bütün Müslümanlara hakkını helal ediyorum. Diyor ya Rabbi kimsenin bir hakkım varsa onun da kimse de affettim sen de affet ya Rabbi. O sahabi bir baktı dedi kolay bir şey ama kolay değil zor. Kolay bir kelime. Sabaha kadar gece namazı kılmıyor, cihada çıkmıyor. Ya ölecek ya yaşayacak ya kolay bir kelime. Hayır. Kolay değil. Bu kalbinin düzeltmesi en zor amel. En zor iş. İbn Qayyim el-Cevziye rahimahullah diyor. Salih amelin yapması zor değil. Sevabın kazanması bu amelde zordur. İnsanın ihlasının derecesi ne kadar? Takvası ameli yaparken ne kadar? Allah için mi yoksa gösteriş yoksa nasıl geçiyor bu? Amel çok güzel geçti. Bittikten sonra millet öve öve adam gururlandı. Sevabını yine kaçırdı. Bu sevabı korumak için zor bir iş. Tabi insan bunu hakkını helal etsin diye bu kolay bir şey değildir. Böyle yaptı, şöyle yaptı, bilmem ne bana eziyet etti, benim hakkımda konuştu falan falan. Ben ona susmam, ben gösteririm ben. Yok, yok, yok, yok, yok. Cennet istiyorsan hepsini sil. İlk sual bu Müslüman mı kafir? Müslüman. E ya bu kardeşin nasıl bunu kabul ediyorsun? Yani düşün senin kardeşin kıyamet gününde Allah onu cehenneme atarsa senin hatırın için hoşuna gider mi? Eğer gerçekten Müslümansan hoşuna gitmez. Bütün Müslümanları seversin. Bütün Müslümanlarla hayatın öz kardeşten daha yakın olması lazım Müslümanlara. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.